musulmi ya kamata ya kasance bayan gudanar da ibada ta watan ramadan muna fatan allah ya cika mana ladar ibadun da muka aikata a cikin wannan wata bayan godiya ga allah da yabo gare shi da salati ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam hudubar ta ci gaba da cewa ba haka ya ku bayan allah ku ji tsoron allah hakikanin jin tsoron allah ku yi tunani akan yadda lokaci yake gudu kamar jiya ne muka aikata ko muka fara yin azumin ramadan amma kuma kun ga yau kwanan uku da ban kwana da wannan azumi yi tunani akan yadda darare da wuni yake gudu mutuna cewa lalle wannan yana kusantar da mu ne daga kaburburan sannan yana nesantar da mu daga wannan duniya mu sani cewa lalle wannan duniya akwai wani lokaci da za mu batta wannan duniya muna cinye ta ne da irin waɗannan lokuta da muke a da irin waɗannan zamunna wata ya zo ya wuce rana ta zo ta wuce shekara ta zo ta wuce a haka sai ka ga kwanukanmu sun ƙare mun waye gari a cikin kaburburanmu ba haka ya ku bayan Allah azumin ramadan ya kasance kwana uku ko kuma kwana uku da suka wuce muna cikin azumin ramadan amma a yau mun waye gari a bayansa wasu mun fara azumin da su ba kai ƙarshe ba wasu mun zo daidai ƙarshe dab da karshe kuma mun yi ban kwana da su amma mu Allah maɗaukakin sarki ya tsawaita lokacinmu ga mu har bayan wannan ramadan muna fatan Allah ya cika mana lada ayyukan da muka yi a cikinsa ya ba mu ikon ganin wani ramadan ɗin na gaba ya ba mu ikon aikata alkhairi mai yawa ya ku bayan Allah hakika wannan wata mai albarka da ya kasance kuma Allah ya sada mu da shi ya wuce mun aikata alkhairai da yawa wanda duk ya aikata alkhairi ya gode ma Allah a cikinsa sannan ya yi roƙon Allah ya amshi ayyukan da ya yi a cikin wannan wata wanda kuma ya sakaci bai yi wani abun a zo a gani ba a cikinsa to ya kamata ya tuba ga Allah madaukakin sarki ya tukufa don ganin cewa abin da ya samu na gibi ya cika sashi a irin wannan lokacin da muke ya ku bayan Allah hakika ita ibada ta Allah maɗaukakin sarki wajibi ne kowane lokaci ma'ana da lokacin ramadan da bayan lokacin ramadan duka wajibi ne ma'ana ba cikin ramadan kada yake da kuma wurin bautar Allah ba Allah madaukakin sarki yana cewa wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka ka leƙe, ya kai wannan annabi kai tabbatar ka har mutuwa ta zo ta dauke ka Allah madaukakin sarki na cewa wata aya ya ayyuhal ladina amanu ya kodin suka yi imani ita haka tukati ku ji tsoron Allah hakikanin ji tsoron Allah wala ta mutum na illa wa antum musulmi kada ku kuskura ku bar wannan duniya face sai kuna masu miƙa wuya ga Allah maɗaukakin sarki ya tabbata hadisin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa idan dan adam ya mutu dukkanin ayyukansa sun yanke sai guda uku wannan hadisi ne wanda yake mashhuri galibin mu duk mun san wannan hadisi to ashe wannan yana nuna dan adam ya ta ibada har lokacin da Allah ya karɓi rayuwarsa Dan ne Allah madaukakin sarki yana da ibadu daban-daban akwai ibada ta wajibi akwai ibada wadda ba ta wajibi ba akwai ibada ta duk rana akwai ibada ta sati-sati akwai ibada daga shekara sai shekara salloli guda biyar da muke yi wato azhar la'asar magariba insha'i, da asuba waɗannan su ne salloli na wajibi da muke aiwatarwa a dukkanin rana sannan kuma muna yin su tsakanin yini da dare kuma wannan sallah da muke aiwatarwa rukuni ita ce rukuni na biyu cikin rukunan musulunci kamar yadda muka sani bayan wato kalmatu shahada da muka furta wannan sallah ita ce ginshiki na addini wato as-salatu imaduddin ita ce ginshikin addini duk da cewa sallah ba za ta samu gurbin zama ba sai an samu kalmatu shahada amma ayyuka da ake da gabai to sallah ita ce mafi girman aiki da Allah madaukakin sarki ya dora ga bayi da haka idan sallah ta yi kyau to sai kaga ayyuka suna kyau shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce inna salata tanaha anil fahsha'i wal munkar ita sallah tana hana alfasha da abubuwan da Allah yake ki kenan idan kai kana yawan aikata abubuwa da Allah ke ki malamai suka ce to ka tuntuba sallah ka hanya tana kyau in dai sallah na kyau to insha Allah za ka ga ayyukan ka na ɓanna suna raguwa Allah ka ba mu ikon rage su sannan wannan sallah ta yau da kullum kenan sallar juma'a da muke aiwatarwa kamar yau to wannan kuma sallah ce da ake a sati sati badalin sallah azhar duk sati sai a yi wannan yana daga cikin mafi girman wato alama ta musulmi ko alama ta musulunci yin sallar juma'a wannan ana yin ta ne sati sati ita kuma zakka da azumin ramadan da aikin haji waɗannan ayyukan ibadu ne da Allah ya sanya su a yi su a shekara sau ɗaya katal to kun ga kenan cikin ibadu da ake yi ba dukkanin ibadu suke iri ɗaya ba wannan hikima ce ta ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya mana waɗannan ibadun daban-daban ya ku bayan Allah hakika bayan waɗannan ibadu da muke aiwatarwa akwai kuma ibadu waɗanda su kuma Allah yana son a yi su ba wajibi ba ne ba wannan sallah ta wajibi kuma akwai sallolin nafila akwai azumin nafila akwai sadaka ta nafila <clears throat> akwai umara ko aikin haji din nafila waɗanda su ba wajibi bane ba waɗannan duk suna nuna cewa ashe musulmi rayuwar shi baki ɗaya cikin ibada yake ba wai dole sai cikin ramadan kadai ba ko dai wannan ibada ta zama ta wajibi ko wannan ibada ta zama ta mustahabbi ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah ku bibici ayyukan ku na alkhairi da kuka yi a cikin watan ramadan da kuma ayyuka na alkhairi sani cewa yana daga cikin alamar amsar aiki na kwarai cewa a dubici wannan aikin nan da kuma aiki na kwarai wato kayi aiki na kwarai kuma sai ka bi wannan aikin da kuma aiki na kwarai yana daga cikin alama da ke nuna cewa ayyukan ka na ramadan sun karɓu in ka kasance bayan ramadan ka doge a cikin ayyukan alkhairi amma yana daga cikin abin da ke nuna cewa ayyukan ka ba su karɓu ba idan aka ga bayan ramadan kuma ka jirme cikin ayyukan banna to wannan sai nuna cewa ayyukan ka na ramadan akwai alamar tambaya a cikinsu ya ku bayan allah ku faɗa ku ku duba ku kalla halin da kuke ciki a cikin ramadan wato 'yan kwanaki da muka wuce sati guda sani cewa lallai babu ko kuma ƙofar tuba a buɗe take kuma kowane lokaci allah maɗaukakin sarki yana karɓar tubabawa a cikin ramadan ko a wajen ramadan kada mu yanke ƙauna daga amsar tuba na laifukan da muka yi da Allah maɗaukakin sarki Allah yana cewa wal ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim kace kace ya ku bayi da suka yi banna akan kanunan su la taqadu min rahmatillah kada ku yanke kauna daga samun rahama ubangiji inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah yana gafarta dukkanin zunubai da dan adam yayi inda wuwa al-ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne kuma mai jin kai ne ku kiyaye daga ayyukan da kuka aikata a cikin ramadan sani cewa ayyukan da kuka yi masu kyau a cikin ramadan yana daga cikin abin da zai taimaka ku samu ribar su ci gaba da ayyuka na alkhairi a bayan ramadan yana daga cikin abin da zai rufe maka ayyuka shine yin ayyuka na banna bayan wannan ramadan din da haka ya ku yan uwa musulmi yi kokari mu ci gaba da ayyuka na alkhairi da za su taimaka mana wurin zaman ko kuma samun alkhairin da muka aikata a cikin ramadan allah madaukakin sarki yana faɗa walakada uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik hakika mu muka yi wahayi a gare ka da waɗanda suka zo kafin kai allah maɗaukakin sarki yace la in asharakta idan za ka yi shirka la yahbatanna amaluka to da ayyukanka duk sun rude wala takunan da minal khasirin ko da ka kasance cikin masu asarar aiki Allah maɗaukakin sarki raba mu da asarar aiki wanda yana nuna cewa idan mutum ya aikata wani aiki na ɓanna, bayan ya yi aiki mai kyau to sai wannan aikin na ɓanna ya share wannan aikin mai kyau shi ya yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, wanda ya aikata aiki mummuna yi gaugawar aikata aiki mai kyau sai wannan aikin mai kyau sai ya share wannan mummunai Allah ya ce wa atbi sayi atal hasanata bibici ayyuka munana da ayyuka masu kyau ta muha sai su goge waɗancan ayyuka to kuma haka yake idan kai aiki mai kyau kuma kai aiki mummuna sai shi kuma mummuna ya goge kyakkyawa din ka shi mun yi aiki mai kyau a cikin watan ramadan karatun alkur'ani tsayuwar dare shi kan shi azumin da muka aikata da sadakokin da muka yi amma mun zo daga baya kuma mun a wurin ayyuka na ɓanna. mun manta da ramadan to sai wannan kuma ya goge mana mu kuma da muka yi masu kyau a cikin ramadan da haka ya yan uwa musulmi mu yi ƙoƙari mu kiyaye waɗannan ayyukan da muka aikata a cikin ramadan don samun ladar abin da muka aikata a cikin ramadan allah ya ba mu ikon aikata haka daga ƙarshe ɗan uwa kamar da muka sani cewa akwai ibada ta azumin sitti shawwal ma'ana azumi shida da ake bin wannan azumi da shi duk da cewa za ka ga mutane na cewa an sha wuya an yi kaza wannan azumi guda shida wanda ya azumi talatin ni ne da azumi guda shida zai mai wahala kuma ba dole sai ka yi jere ba kana yin ɗaya kwana ɗaya kwana biyu ka huta ɗaya kwana ɗaya kwana biyu ka huta ka dai azumi shida ake so a cikin wannan wata na na shawwal ma'ana shi yasa ake ce musu sittu shawwal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya azumci watan Ramadan bayan shi kuma ya bi shi da azumi guda shida to za a rubuta mashi lada kamar ya abinci duka shekarar baki daya to kaga wannan ba karamin alkhairi bane ba za ka ya koyan uwa musulmi mu daure mu yi hakuri wannan alkhairin da ake faɗi na azumi ko na sallah ko na wani aiki na taɗawai ko wani musahabi za mu ga sa a lokacin da muka samu kanmu cikin kabar shi yasa dan adam da wanda ya aikin alkhairi da wanda ya kishiyarsa zai yi nadama lokacin da ya samu kanshi cikin kabar mana wanda ya aikin alkhairi da damar da za a yi zai ce ina ba na yawaita wannan aikin alkhairin saboda alkhairin da ya gani a cikin abin da ya aikata a duniya ya ce ina ba duk na na ta yin wannan aikin alkhairin da yawa shi kuma wanda bai ba sai ya nadama ya ce ina kuma na aikata aikin alkhairi bai ba shi kwata-kwata shi ka wannan ta ake ina ma ya ƙara yi da yawa domin ya ƙara samun alkhairi mai yawa shi ka wannan yana cewa ina ya aikata aikin alkhairi da saboda bai ba da haka wannan nadamar ta warko mai kyau ce ta biyu ita ce ba a so Allah ya raba mu ita da haka ya koyan uwa musulmi mu yi hakuri tunda ba ce aka yi mu yi jera ba kuma duk abin da mutum ya wani alkhairi na shi ba wanda kai mawa naka naka ne to wasu azumin ma wannan na wajibin wallahi ba su za ka yi mamaki wasu wai ba su wani kawai shi sai ya fakaice da mutane ya sha ruwa akwai wanda aka gawo ba shi da gangan ba yake shan ruwan ba wai sai ya fakaice da mutane to wanda kuma duk wanda ya haka kan shemuwa idan mutum ya izgili da addinin Allah wallahi shi ya cikin shi. lokacin da zai samu kai cikin azaba yana kuka yana kaico wannan kuma ba wanda zai iya kai mai tallafi bai da wani mataimaki a wannan lokacin kuma duk wanda ya ci abinci da rana da gangan manzon Allah ya hakaito cewa ya ga wasu a cikin wutar jahannama ana musu azaba an musu da kai an sa musu Sarka a dunduniyarsu an huda wani yau da zuba a cikin wata jahannama kuma ana bugunsu zana ce waɗannan suwa ne ne malaika jibril ya ce a waɗanda ke karya ko waɗanda ke cin abinci ne a watan ramadan da gangan to kaga kenan duk wanda ya kuskura yana karya dokar ubangiji subhanahu wataala to abinda Allah kawai ya ce ma malaiku ku rubuta ran tashin alkiyama kai da kanka zaka karanta laihin da kai kuma kai da kanka za a ce ka shiga cikin wata jahannama Allah shi kiyaye da aka mu yi kokari mu azauci wannan wata akwai alkhairi mai yawa tattare da azumta irin waɗannan wata tattare da azumin waɗannan kwanuka guda shi da Allah ba mu yi kun azumta shi wannan shi da ya kudu ba guda ɗin da makaranta fatan Allah maɗaukakin sarki a wanda muka ji daidai Allah ba mu yi kun shi ɗan da kuma ke na kurakurai Allah ba mu yi kun kaucewa Allah ba mu yi kun ci gaba da ayyukan alkhairi da muka faro tun cikin watan Ramadan muna roƙon Allah maɗaukakin sarki abubuwan da muka aikata a cikin Ramadan na alkhairi Allah ya tabbatar mana da ladan su Allah ya aza mana ladan a yi mizanin mu na alkhairi sannan daga ƙarshe muna yin addu'o'i kamar da aka saba da farko addu'a ta zaman lafiya wuraren da ake fama ta shi hankula su yankuna a cikin wannan jiha kuma wannan ƙasa baki ɗaya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kama da zaman lafiya waɗannan ƴan ta'adda da ke damun al'umma Allah kai mana maganinsu kuma kamar yadda an taɓa sanarwa cewa akwai wani ɗan uwan malam usman ma'azu wanda yake katsina dan uwan malam muhammadu sani an kama shi shi ma a hanyar jibiya har aka ce sai an ba da kuɗi wajen miliyan takwas to alhamdulillahi kwana ɗaya saura sallah allah sa an sako shi a bayan asibiti ina jan. muna roƙon allah ya ba shi lahiya kuma wurin kai shi ɗin shi ma malam muhammadu sani da ya kai kuɗi sai da aka rike shi sai da ya kwana biyu shi ma suka anshe mashi waya wannan zaluncin da suke yi in sun fi mu to ba sai yi Allah Allah kai mana maganin su baki da duk wanda aka kama da zalunci Allah ka sa mushi mafita waɗanda ke tsare Allah madaukakin sarki ka sa musu mafita sannan kuma waɗanda aka kashe ta wannan hanya Allah sa sun yi shahada waɗanda aka kashe ko suka ji rauni Allah ka ba su lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki waɗanda wannan ta'addancin bai iso zuwa gare su ba Allah ka kare wa da karewarka sannan addu'a ta biyu shi addu'a neman sauki a tsanani na rayuwa da ake fama da shi na tsada al'amurra Allah ka mana sauki Allah kama mana sassabci Allah kama mana ɗauki a cikin wannan tsada da ake fama da ita Allahumma a'inna al-islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikeen wa dammir a'da ad-din wa sur ibadak al-muwahhidin برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون wasalamun alal wasalin alhamdulillahi wa bin alamin wani salati